227 օր շրջափակումից հետո առանց թշնամու հետ համաձայնեցնելու Հայաստանի կառավարությունը մոտ 400 տոննա հումանիտար բեռ է ուղարկել Արցախ, որն արդեն 2 օր է Կորնիձորից առաջ չի շարժվում։ Երբ հումանիտար բեռը դեռ Կորնիձոր չէր հասել, Արցախի հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը լրագրողի այն հարցին, թե հնարավոր է բեռի տեղափոխումը արգելքի հանդիպի, Պաշտոնյան վստահաբար պատասխանել է, թե չի կարծում։ Միջդեռ արգելքը արդեն 2 229 օրը Արցախ-Հայաստան կյանքի ճանապարհին է։ Եթե որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չէր բերվել ճշնամու հետ, ինչու են Հայաստանի կառավարությունից հումանիտար բեռ ուղարկել։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն է պատասխանում։ Կարծում եմ, որ բեռ ուղարկելու հիմնական նպատակը եղել է այն, որպեսզի Փաշինյանը հետագայում կարողանա ասել, որ ինքը փորձել է ինչ-որ բան անել, որպեսզի իրեն ոչ մեկ չմեղադրի, ասելով թե մեր հայրենակիցները շրջափակման մեջ էին, պաշարման մեջ էին եւ դուք ոչինչ չարեցիք։ Ա, բեր ուղարկելու հիմնական նպատակը դա եղել։ Փաշինյանը իր համար հետագայում արդարացման ճանապարհներ է մտածում։ Եվ ինքը ընդհանրապես անհանգստացած չի եղել այդ բերը տեղ կհասնի, թե տեղ չի հասնի։ Իր համար կարևոր խնդիրը այն է, որ հետո իրեն մեղադրանքներ չհաղվեն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին պատերազմի մասին էր խոսում, ասում էր չէի կանգնացնում, որ ես չասեն դավաճանել է, հանձնվել է եւ այլն։ Նույն սկզբունքով նույն ձեռագիրն է աշխատում Այն որ այս կառավարությունը ոչինչ չի արել Արցախը այդ վիճակից դուրս բերելու համար, սա անհերքելի փաստ է։ Ճիշտ հակառակը։ Անհերքելի փաստ է նաև այն, որ Արցախը դա հայտնվել է բաշարման մեջ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքով մասնավորապես այն պատճառով, որ Արցախը ճանաչել է հայտարարությունների Ադրբեջանի մաս եւ լավ հնարավորություն է տվել պաշտոնական Բաքվին շահարկելով այդ հայտարարությունները անել այն ինչ ցանկանում են եւ միջազգային հանրությանն էլ այդ պատասխանը տալ ասելով որ դե Հայաստանը ճանաչում է Արցախ Ադրբեջանի մաս դուք ինչ եք միջամտում Դրա համար ես կարծում եմ որ հումանիտար օգնությունը դա զուտ Փաշինյանի հետագայում արթարանալուն ուված քաղաքական շոու ակցիա էր որը որը ծառայում է բացառապես իր խնդիրներին եւ ոչ թե Արցախի անվտանգության եւ բարենային ապահովմանը։ Երբ հրապարակվեցին կադրեր ու լուրեր շրջանառվեցին հումանիտար բեռի տեղափոխման վերաբերյալ, Արցախի բնակիչների շրջանում աշխուժություն զգացվեց։ Վերջապես խանութներում մանկական սնունդ, շաքարավազ, ալյուր ու ձետ կհայտնվի, բայց այս երկու օրվա ընթացքում եւս մեկ հիաստապության առիթ ստեղծվեց։ Բացի այդ, սոցցանցերում սկսեցին տարածվել լուրեր, թե բեռը իբր ակնայով է հասնելու Արցախ, որ դեպքում է հնարավոր հումանիտար բեռի ակնայով Արցախ հասնելը կամ հնարավոր է արդյոք։ Ինչ վերաբերվում է ակնայից ադրբեջանցիների միջոցով ցանկացած ապրանք Արցախ ուղարկելու հերանեկարին, ապա սա Ալիևի օրակարգն է, Ալիևի քաղաքական մոտեցումը եւ գնահատականը այն է, իբր Արցախ Ադրբեջանի մաս է եւ հենց Ադրբեջանը պետք է զբաղվի Արցախի խնդիրներով։ Եվ եթե Արցախի իշխանությունները հանկարծ որևէ պայմաններում ընդունեն այդ օկնությունը Ալիևի կամ, այսպես ասած, պատրաստակամությունը թեկոս նույն հայկական բեռների ակնայով այնտեղ հասնելու ցավոք սրտի դա նշանակելու է որ հերթական դուրն է բացվում Ալիևի արչև դեպի Արցախ, հա, որից թշնամական ագրեսիվ քաղաքականությունը ներս է խուժելու հա, եւ արդեն այլ գործիքներով շարունակելու է իր կյանքի կոչել իր ծեր գործը Արցախի ամբողջական նվաճումը։ Դրա համար իմ հորդորն է Արցախի իշխանություններին ճիշտ գնահատել թշնամու քաղաքականությունը, ճիշտ հասկանալ նրա նպատակները եւ երբեք նոր առիթ չտալ, որպեսզի իրենք կարողանան ներխուժել Արցախ թեկուզ հումանիտար օգնություն հասնելու ձևով։ Դա, դե դա նույնպես ներխուժում է եւ դա նույնպես մահացու վտանգ է Արցախի հայության համար։ Հարցի շուրջ լսենք նաեւ քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանի կարծիքը։ Կտրականապես հակացուցված է ակնայով անցնող այդ ճանապարհի բացումը Լաչինի միջանցքի անխապաղ գործունեությունը ապահովելուց առաջ։ Արցախը ոչ միայն ունի դեղորայքի խնդիր, ունի բնականաբար մթերքի խնդիր եւ տարատեսակ մատակարարումների Արցախը հերմետիկորեն փակվելով եւ աստորեն առանձնանալով Հայաստանից կենսունակ չէ։ Եվ դա շատ լավ հասկանում են ադրբեջանցիները, եւ նույնիսկ եթե պատկերացնենք, որ հիմա իրենք լցնեն Արցախի խանութները ապրանքներով եւ այլն եւ ապահովեն օրվա խնդիրը, ապա առանց Բերձորի միջանցքի գործառության բացարձակապես անհնար կլինի պահել հայությունը Արցախում եւ շարունակել պայքարը ինքնորոշման համար եւ շարունակել պայքարը իրավունքների պաշտպանության համար։ Այնպես որ որևէ քայլի, որը ուղված չի լինելու Լաչինի Միչանսկի բացմանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ որևէ այլ ուժ քաղաքական անհատ մասնակցել չի կարող։ Հումանիտար բերի տեղափոխման արգելքը արտնացրել է միջազգային հանրությանը Եվրամիության միջնորդական առաքելությանը։ Մի կողմից լավ է, որ թշնամին թույլ չի տալիս, որ Բեռն Արցախ մտնի, իրական դեպքն է ցույց տալիս։ Մյուս կողմից այդ հումանիտար օգնության կարիքն այս պահին իրոք կա։ Այս ուշադրությունը ինչպես կազդի Խաշաթաղի միջանցքի բացման հարցին եւ ինչպես պետք է փաստը օգտագործվի, որ չվնասի։ Մելիք Շահնազարյանը նշում է, որ իրավիճակը կարելի է նաեւ հոգուտ հայկական շահի օգտագործել։ Ես կարծում եմ, որ որ քանի դեռ մենք ունենք այս պահին միջազգային հանրության ուշադրությունը, մենք պետք է ավելի բարձր խոսենք Արցախի անկախության եւ Ադրբեջանի կազմում լինելու անհնարինության մասին։ Եվ պետք է ոչ միայն հայտարարություններ լինեն, այլ նաեւ գործողություններով ցույց տան, որ դա լուծում չէ եւ երբեք չի բերելու հարավային Կովկասում միջազգային հանրության համար ցանկալի իրավիճակի ստեղծմանը։ Այս այս հարցում նույնպես վճռականության կարիք կա, կա ես մտածում եմ, որ ամեն դեպքում այս վիճակը, որ հիմա ստեղծվել է Արցախում, որքան էլ ինքը վտանգավոր է մեր հայրենակիցների համար այդտեղ արգելափակված, բայց այնուամենայնիվ նաև հնարավորություններ է տալիս սեփական ինքնորոշությունը դրսևորելու, սեփական անկողության համար պայքարի կամք դրսևորելու եւ այդ ճանապարհով խնդիրները լուծելու համար։